Corintuman apóstol Pablopa punta caj cartasjan. Punta caj capítulo. Cartapa jallarinin manta. Pablo tan Dios hayaikuarja munainingman hina apóstol, nin, kanaipa. Nyoham sostenes Kai, kay cartata helgamuikichi Corinto yachtapi, inigkunaman. Hamkunaghariki kankichik Cristo pit Dios paklas hankunam. Dios mihayasurhankichik Señor Jesucristo adorajkunawan kuska, aklas hakuna hina kausanaikichikpa. Jesús mi paikunapapas, papas Señor nenchikha. Señor Jesucristo an Dios taitanchikta mañakuchkani, pa hinaspa causa kausanaykichikpah. RAICO bendeces CAIMANTA Gracias tam jone Dios mantuco y tiempo jamconata raico Dios favorece sus jaikichikmanta. Cristoan JAIKICHIK raikum Dios yana jankichik allinta rimanaikichikpaj, y allinta yachanaikichikpaj. Cristomanta Jamcuna jamkuna allin uyakun KICHIK. Chaynapiqa manam Pa'i mapas, pa imapas kichik, Señor Jesucristo paimi suyachkaptikichikqa. Paymi kichik, tiempo kama, Señor ninche Jesucristo kotimuptin manapipas imamantapas prometis janta. cumplinmi prometisqanta. surjan kichik churin Señor ninche Jesucristoan kichikpahmi. Iñigpura rakina KOMANTA Wauhe panikuna. Ruega kuykichikmi Señor ninche JESUCRISTO sutimpi, HUGLIATA piensaspa ama rakinasqa kanaykichikpaq. Hamkunaqa kaychik huk hug inaspa huk pensamentuyuqllaya. Wauge panikuna. pa familianmi niwan hamkuna ukupi y manta. Kaywanmi nina sapakamapa ninakusqaykichikta. Hamkunam ninkichi. Nyojaha kani Pablopam, nyojaha kani Apolospam, nyojaha kani Pedropam, ñuqañataqmi kani Cristopa, nispa. Cristoqa jachu kachkan, Pablocho Hamkunaraiko chakatasqa karqa, icha Pablopa bautizas kargan kichik. Gracias kachun manjam kunataha mana jaimanta. Ñuqaqa bautizarjani, Crisputawan gayulyatam. Chaynaqa manan pipas mancho sutipi bautizasqaytaqa. Ari bautizarqanitaqmi Estifanaspa familiantapas. Ichaha manam bautizas hukuna bautizasqaytaqa. cachamuarga manan manam ipachu salva salvakunaykichikpaq aling noticiata Icha ham manam hatun iwanchu willakuni, chaynapi kristupa chakatachikusqan mana yanqachasqa kanampa. Cristullapi Diospa atiyninwan manta. Kristupa kruspi cruzpi manta willakuyqa, mana merikchakun chinkas paja. Salvakuypaq kaqkunapaqmi ichaqa kay willakuyqa atiniyo. Bibliamnin. Yachaisapakunapa yachainintam chinkachisa. Yuyayniyuqkunapa kunapa tax Kunanqa serving sirvin Dios yachaisaparunapas. Diospalinin yachachiqpas, Chaynatax kay pachapi Dios Dios kay pachapi kunataha Kaypachapi KUNAJA kikinkupa MI Diosta mana riqsirqakuchu, MI Dios hatun yachayniyuq kaspa SALVAITA Salvaita Munarga, Cristomanta allin noticiata willachispan. urarga, rurarqa, kaypachapi KUNAPAJA kay allin noticia mana balejman Kudio Judiokunam munan milagrukuna GRIGO KUNANYATAHMI maskan yachaillata ñuqanchikmi ichaqa willakunchik chakatasqa Cristumanta. Judiokunapaqmi ichaqa kay willakuyqa pinqaypaq hina. Mana judio kaqkunapaqñataqmi mana baliqman rikchakun. Diospaq hayasqankunapaqñataqmi judio kaptinpas chaynataq griego kaptinpas Cristullapi kachkan Diospa chaynataq Diospa imapas yachachisqanqa runakuna mana baliqpaq runakunapat runakunapa tukuy mantaja aswan mas yuyaywan yachachisqam kachkan. Dios Diospa imapas fasilia runakunapa fasilla rikchakapuptinpas, paykunapa mantaja aswan mas atiwan rurasqa kachkan. Wawqipanikuna, Diospa hayasusqaykichikta. Dios ya yawarqanchik, kay pachapi yachayniyuqkuna hina ashllaraq kachkaptinchikpas. Ashllaraq kamachikuqkuna kachkaptinchikpas, chaynataq ashllaraq alin rixis runakuna kachkaptinchikpas. Dios Diosmi akllárqa kay pachapi, mana yukunata chaynapi yukunata penhachinampa. Dios akllárqa kay pachapi mana atayniyuqkunatam, Chaynapi atiniyuqkunatapin qachinanpaq. dios ha kay pachapi wakchakunatam. en inaspa mana imapapas chainapi Chaynapi hatunchaqkunata osuchinampa. Chinagam manam pipas Dios Dios hayllanpiqa alabakunmanchu. Dios punim Diospunim kichik Cristo Jesuswan paitam y yachayninchik hina Kanampa, Payraikum mana kananjikpa. Pai Paypa inaspa kananjikpa. hinaspa paipa librasqan kananjikpa. Biblia Pipas alabakuita monaspaha. señor mantaya alabakuchun. Nispa.